Panie operator! Teraz mam podstawowe położe. pytanie. Męty Panie Bogu, przewodniczący, ja tu jestem głęboko wierzący. Rzący, wierzący, wierzący, rzący, rzący, powiem Rządny pan. władz. Wierzący, rzący, wierzący klot, to jest ten klot. Przyszedł tu, wierzący klot, wierzący klot, przyszedł tu ten klot, ten klot, jak naprzeciw klota drugiego, tego, nie tamtego, klota tego. Dobry dzień.

<laughs> Panie, panie, panie, słuchaj tego, panie, słuchaj tego, panie, słuchaj tego, panie, słuchaj tego, słuchaj tego, panie, panie, słuchaj tego, panie, słuchaj tego, panie, panie, słuchaj tego, panie, słuchaj tego, panie, panie, daj papierosa, panie, dalej, dalej, dalej. Ale to nie jest... Oj, no tak z tego...